Radījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 minūtes ceturtdienā 13. Eh, janvārī ar TV ēterā priestris Pēteris Skudra un eh, laiks eh, šīs dienas katehēzei. Šoreiz atgriežos atpakaļ studijā Rīgā un šodien piedāvāju sarunai tādu tematu, kas skar mūsu liturģiju, kas skar Eh, to, ka eh, mēs piedalāmies eh, svētajās misēs, kas mainās mūsu dievnamos, mūsu tajā veidā, kā mēs lūdzamies, esam redzējuši, ka ir pamainījusies šonadēļ krāsa, vairs nav baltā krāsa, liturģiskajiem apģērbiem ir uh, zaļa, tāpat vēl joprojām ir palikušas eglis mūsu dievnamos, bet vairs tad liturģiskie teksti nerunā par Ziemassvētkiem, tik daudz par šo Jēzus dzimšanas noslēpumu. Tad kas ir mainījies un kas ir noticis un tad par to visu esam nolēmuši šeit pastāstīt ar priesteri Kārli Miķelsonu, kurš mums ir pieslēdzies satālināti no Romas. Labrīt, priesteri Kārli! Labrīt! Jā, tad mēs klausītāji runājam par liturģiju un par to, kas ir mainījies. Šobrīd ir sācies parastais liturģiskais laiks, tad noteikti arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, vari padalīties ar to, kādas pārmaiņas tu esi ievērojis eh, dievnamos pēc Ziemassvētku laika, un kā tu esi pavadījis šo diev, Ziemassvētku laiku, tad eh, labprāt dzirdēsim tavu pieredzi. Eh, tāpat arī vari uzdot kādus savus jautājumus, ja tev tādi ir radušies par to, kā mēs Eh, slavējam Dievu, kā mēs viņu pielūdzam kopīgā liturģijā, tad eh, droši var zvanīt uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Tā kā esmu atpakaļ Rīgas studijā, tad noteikti eh, varat dot priekšroku telefonu zvaniem, kas nebija iespējams iepriekšējās dienas, kad katehēzes notika attālināti. Un, jā, tiem, kam ir ērtāk lietot ēpastu, tad droši rakstiet uz studija at rml.lv. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Paldies, Kārli. Pirms mēs atkal ķeramies pie jautājumiem par liturģiju, mēs uh, esam vairāk kārt uh, te tikušies, bet vēlreiz, ko nozīmē vārds liturģija un ko mēs ar to apzīmējam? Tā pāris vārdos. Jā, tāda sarežģīta termina, tik agri no rīta priesterpēteri, bet uh, liturģija, tas ir salikums no diviem vārdiem grieķu valodā leitos un ergon, kas ir tauta un darbs, darbs tautas labā, jeb darbs, ko veic tauta kopā, un viss tas arī labi apzīmē to, kas ir mūsu šī kristīgā liturģija, proti, ka tauta kopā visi gan ar priesteriem, gan arī paši piedaloties, piedalās Kristus darbā. Tāpēc, ka liturģija pirmām kārtām ir Kristus darbs, kuru viņš veids kopā ar mums, caur mums, priekš mums, bet uh, tas tieši ir šis liturģijas uh, skaistums, svētums un uh, spēka avots, ka Kristus tajā piedalās, ka viņš varētu teikt, turpina darboties uh, caur liturģiju mūsu svētdarīt. Un, protams, arī tas, ka mēs šajā liturģijā atdodam dievam godu, bet, protams, ka tas gods uh, nevairo uh, dievam uh, uh, slavu, bet ir vajadzīgs mums pašiem. Un, uh, Tad ar liturģiju mēs saprotam tos dievkalpojumus, uh, kopīgās lūkšanas, kas tiek veiktas uh, baznīcā tādā svinīgā veidā. Jā, paldies, Piester, Pēteri. Jā, un tas eh, arī, manuprāt, būtisks uzsvars uz to, ka to tauta veids kopā ar Dievu, un arī īpaši šobrīd, kad ejam sinodālo ceļu, tad eh, redzam, ka eh, liturģija ir viena no tām jomām, kur mēs piedzīvojam šo kopīgo ceļu, ko nozīmē sinodālais ceļš, tātad kopīgā iešana pretī uz vienu mērķi. Jā, Priester Kārli, mēs esam noslēguši Ziemassvētku laiku, vai pareizi? Mēs esam oficiāli noslēguši Ziemassvētku laiku un tagad esam parastajā liturģiskajā laikā. Te varbūt īsumā atskatoties uz e, pagātni, kas ir noticis, tad, tad mēs svinējām Jēzus dzimšanas dienu, kas ir 25. decembris, vai ne? Tieši tā. Mēs to sākam darīt ar uh, vigīliju, teiksim, pieturoties pie šīs jūdu tradīcijas, ka svētku diena sākas jau iepriekšējā vakarā. Jā, uh, oficiāli uh, Ziemassvētku laiks sākas ar pirmajām vesperēm, kas ir 24. decembra vakarā. Un šī vigīlijas misija var tikt svinēta vai nu pirms, vai nu pēc uh, šīm pirmajām vesperēm. Un tad seko uh, tradicionāli trīs svētās misijas, ne, ne visās baznīcās, protams, ir nodrošināta šī rītausmas misija, bet uh, vēsturiski uh, bija šīs trīs mises pusnaktī, rītausmā un dienā. Tas tā kā izdzīvojot tos notikumus, kas norisinājās Betlēmē. Jā, bet patiesībā Ziemassvētki ir svētki, kuri ir radušies Roma, Romas baznīcā un no šejienes arī izplatījušies visā pārējā kristīgajā pasaulē, tāpēc tiem vairāk ir uh, ir eh, teiksim, eh, eh, Romas vietējās tradīcijas pāvesta liturģija, ir, ir tā, kur ir arī noteikusi un izveidojusi šīs trīs svētās misijas, proti, pirmo šo pusnakts misiju viņš svinēja jau tādā šaurā lokā Svētās Marijas Maģoris bazilikas šajā kriptā apakšā, kurā arī godina silītes relikvijas, vai vismaz kādreiz tās tur godināja. Un, tad bija, šis bija pirmais dievkalpojums, tad no rīta viņš devās šo rītausmas misi svinēja Svētās Anastāzijas baznīcā Jo šajā dienā bija arī šai svētajai mūciklei veltīta piemiņas diena, un tad apvienojās gan šīs svētās kūts, gan arī Ziemassvētku dienas tematika. Un tad trešā svētā misija jau bija ar lielāku tautas piedalīšanos Pētera bazilikā. Skaidrs, tas tāds vēsturisks skatījums šai izcelsmei. Bet eh, pēc tam mēs svinam Ziemassvētku oktāvu. Ko tas nozīmē? Jā, Ziemassvētku oktāva, kuras laikā īpaši intensīvi tiek pārdomāts uh, Kristus iemiesošanās un piedzimšanas noslēpums, bet uh, noteikti esat pamanījuši, ka šajās uh, sekojošajās dienās pēc Ziemassvētkiem tiek godināti arī svētie, kuri ir uh, savu vietu ierakstījuši šajās oktāvas laikā, patiesībā pirms vēl izveidojās pati oktāva. Jo e, šī tradīcija astoņas dienas turpināt e, šo noteikto svētku tematiku ir e, vēlāka nekā Svētā Stefana un Jāņa Kristītā un mazo nevainīgo bērniņu godināšana šajos datumos, šajās dienās. Un līdz ar to 26. decembrī svinam Svētā Stefana pirmā mocekļa svētkus. Un šie trīs minētie svēto grupas, viņi tiek saukti par Kristus pavadoņiem, komitejas kristi, proti kā tādi uh, Kristus draugi, kuri arī apliecina savu ticību viņam tā 26. decembris, tātad Svētais Stefans, pirmais moceklis, un uh, mēs esam pārņēmuši šo kultu no Austrumu baznīcas, bet tas ir noticis jau ļoti sen. Un uh, šajā dienā mēs svētījam arī auzas. Vismaz tas ir paredzēts Latvijas baznīcā, un es nezinu, <laughs> cik daudzi ticīgie šajā dienā atnes uz baznīcu uh, auzas priekš <laughs> dzīvniekiem, bet man bija pašam ļoti interesanti uh, palasīt, ka Sēto Stefanu godināja kā zirgu un jātnieku aizbildni. Un, uh, visticamāk, iemesls ir tāds, ka ģermāņu tautas, kuras uh, bija pieņēmušas, varbūt arī nesen pieņēmušas kristīgo ticību, uh, savas dievības uh, galvenās dievības attēlo jājot uz zirgu. Tas nozīmē arī, kad pieņēma Kristu un svētos, tad uh, viņi nevarēja iztēloties, ka tik svarīgas personas varētu <laughs> iet ar kājām, bet viņas jāja uz zirga un tad arī attiecināja uz Stefanu šādu Kristus kareivja uz zirga jājošu tēlu un, uh, un arī saistīja viņu ar uh, uh, aizbildnību par zirgiem. Tāpēc arī svētības auzam. Šodien, protams, mēs to interpretējam nedaudz citādāk. Šajā svētības tekstā ir lūdzam, lai tas kalpotu dzīvniekiem par barību un zāli un iesētas laukā nestu simtkārtīgu ražu. Bet vēl svarīgāk varbūt un aktuālāk mums par auzu svētīšanu ir tas, ka mēs lūdzam ar svētā Stefana aizbildniecību spēju mīlēt arī tos, kuri mums nav simpātiski, mīlēt savus ienaidniekus, kā viņš to bija spējīgs, lūdzoties par saviem vajātajiem. Tad 27. Priestri, Pēter, tu man dzirdi? Jā, es tevi ļoti labi dzirdu, ah, klausītāji tevi arī dzird, tur ah, turpināt eh, stāstīt, kas notiek tālāk. <laughs> jo, jo tik ilgs klusums, tad uh, Es sāku domāt, varbūt man ir. Tad 25. mēs svinam Ziemassvētkus, Kristus dzimšanas svētkus, 26. svētā Stefana diena, 27. 27. savukārt apustulis un evaņģēlists Jānis. Un uh, arī šī viņa piemiņas diena ir pārņemta no Austrumu baznīcas. Un, uh, šajā dienā savukārt mēs svētījam sulas un vīnus. Tos gan esmu ievērojis baznīcā. Uh, diezgan daudz ticīgie šajā dienā ir paņēmuši līdzi nu, vai nu sulas, vai vīnus. Un, arī šeit patiesībā šis akcents, kad mēs lūdzamies šo svētību priekš līdzpaņemtajām sulām, tad ir, lai Dievs atbrīvotu mūs no jebkādas naida indes un uztur mūsu savstarpēju mīlestību. Protams, ka mīlestība, kā evanģēlista un apstuļa Jāņa, evanģēlija un vēstules, eh, tāds viens no eh, centrālajiem tematiem. Bet eh, tā tradīcija ir izveidojusies tāpēc, ka pastāv leģenda par apstuļu Jāni, kuru kāds gribēja noindēt, bet kurš šo indiju izdzēris, palika neskarts un tādējādi piepildījās viņā arī tie evaņģēlīja vārdi, ka tie, kas dzers dažādas indes, tās viņiem nekaitēs, bet vēlreiz atgādinājums nemēģināt to mājās. <laughs> un, un, un, uh, uh, burtiski varbūt ne, necensties pārbaudīt, uh, kā tas darbojas mūsos. Bet, uh, katrā ziņā aizbildnis ne tikai par vīnu, bet arī aizbildnis lūdzot uh, tuvāk mīlestības tēvam. Un 28. decembrī mazie nevainīgie bērniņi, kuri uh, šajā gadījumā ļoti labi iedarās uh, Ziemassvētku tematikā, lasam Mateja evaņģēlijā par to, kā Eroda paranojas un baiļu dēļ viņi tiek nogalināti, un viņi kā pirmie, kuri apliecina savu piederību, savu ticību Kristum, kaut arī vēl nav spējīgi runāt, ievad dziesmu šajā dienā, svētajā misē skan nevainīgie bērniņi Kristus dēļ tika nonāvēti, un tagad seko Jēzum bez straipa un bez mites teica viņa godu. Šie mazie bērni, kuri jau jau pirms Jēzus publiskās uh, sludināšanas, pirms viņa nāves un augšām celšanās, jau ir uh, debesu valstības uh, dalībnieki. Un tad mēs arī svinam uh, šajās dienās svētās ģimenes svētkus, vai ne? Un svētā ģimene ir pirmā svētdiena pēc uh, Ziemassvētkiem, jeb uh, Ziemassvētku oktāvas laikā. Un uh, šajā dienā uh, arī svētība var tikt dot ģimenēm, dažās draudzēs tiek organizēta arī laulības svētsolījuma atjaunošana laulātajiem pāriem. Un, nu, šie svētki patiesībā ir samērā vēlu ienākuši baznīcā un uh, tikai 19. gadsimta beigās, 20. gadsimtā nostiprinājušies šajā Ziemassvētku laikā, dažādos datumos gan. Tad 1. Eh, janvāris ir, manuprāt, viena <laughs> no tematiski visādām eh, bagātākajām dienām liturģiskajā gadā, tāpēc, ka ļoti daudz dažādu eh, tēmu, dažādu aspektu ir šai svētku dienai. Pirmkārt, jau pēc liturģiskās reformas tā atkal tiek svinēta kā Jaunavas Marijas Dieva mātes eh, svētku diena. Un interesanti, ka tā bija Romas baznīcā, pašā Romā, viena no pirmajām uh, eh, diamātes svētku dienām. Pirms vēl pārējās eh, ienāca šajā baznīcā, un uh, tas labi tematiski arī sasaucās ar Ziemassvētkiem. Marija kā dieva māte, kā tā uh, caur kuru Kristus ir dzimis, no kuras Kristus ir dzimis un, un kura vienmēr arī ir Ziemassvētku šos svētgleznu un ikonu sastāvdaļu. Bet šajā dienā arī iesākās jauns civilais gads, un svētība tiek lūgta jauniem gadam, savukārt pateicamies par aizvadīto gadu, un arī liturģijā šajā dienā mēs uh, šo svētības tematiku uh, lasām gan pirmajā lasījumā, Svētajā misē, uh, kurā Dievs māca Āronu svētīt tautu viņa vārdā šī Ārona svētības lūkšana, tāpat arī psalmā lūdzam Dievu mūs svētīt, un arī svētās misas noslēgumā – ir eh, īpaši jaunajiem gadiem paredzēta svinīgā svētība. Un eh, tie, kur ir iesākuši jau uh, svinēt šo svētkus, vai arī pulcējušies baznīcā 31. decembra vakarā, tad uh, arī dzem, uh, kopīgi parasti dzied himnu Dievs mēs tevi slavējam, pateicoties jau par aizvadīto gadu un, un arī kādu laiku pavada visvētākā sakramenta adorācijā un saņem svētību ar visvētāko sakramentu. Tad arī oktāva Priesteris Kārlis mums klausītāji atgādīja pastāstīja par to, kādus svētkus mēs svinam Ziemassvētku oktāvas laikā. Ir, protams, paši Kristus dzimšanas svētki, svētā Stefana svētki, svētā Jāņa Kristītāja svētki, nevainīgo bērniņu eh, svētku diena, tad arī eh, svētās ģimenes svētku diena un Marijas Dieva mātes svētku diena, bet pati oktāva nozīmē tas, ka mēs astoņas dienas svinam nu, šo vienu svētku dienu, vai ne? Kad Jā. tā, eh, mēs tā kā vienu dienu izstiepjam uz astoņām dienām, tā varētu teikt. Ziemassvētkos un lieldienās tad mēs šos divus lielos svētkus svinam tā ilgāk. Jā. Skaidrs. Un jā, tad pēc tam sekoja Ziemassvētku laiks, ko tas nozīmē? Ziemassvētku laiks, jā, Ziemassvētku laiks patiesībā iesākās jau ar šīm pirmajām vesperēm 24. decembra vakarā. Tas nozīmē, ka arī paši Ziemassvētki jau ir <laughs> Ziemassvētku laikā, bet tātad šī oktāva ir laiks, kurā īpaši intensīvi uh, izdzīvojam Kristus piedzimšanas svētkus, bet pēc tam varbūt mazāk svinīgi, bet paliekot tajā pašā tematikā, tad mēs turpinam šo laiku. Tas noslēdzās ar э, svētdienu pēc Marijas Dieva mātes svētkiem, vai ne? Kad mēs svinam э, Jēzus kristīšanas. Piedod, pēc э, Epifānijas. Tad. Epifānijas, protams, tie ir otrie lielie svētki pēc uh, Kristus piedzimšanas, jeb Epifānijas svētki. Tie ir patiesībā vēl senāki par Ziemassvētkiem. Ko nozīmē eh, Epifānija? Epifānija tā ir parādīšanās. Un uh, eh, šī svētku tematika patiesībā sākotnēji bija dažādas, dažādu Kristus parādīšanās, jeb atklāšanās e, svinēšana. E, tāpēc arī tagad vēl joprojām liturģiskie teksti, vismaz stundu liturģijā runā šajā dienā ne tikai par triju ķēniņu apciemojumu, bet arī par kāzām kānā, tāpēc, ka šeit Jēzus izdarīja savu pirmo brīnumu un tādā veidā atklāja savu godību, un arī e, Kristus kristība, kura ir kā viņa publiskās dzīves sākums un arī tajā pašā laikā kā teofānija, jeb dieva atklāšanās, šī balss no debesīm un, un balodža veidā svētais gars, kurš nonāk par viņu. Bet ienākot Ziemassvētkiem un nostiprinoties visā kristīgajā baznīcā, tad austrumos epifānija būtībā ir Kristus kristīšana, un uh, kristības ir uh, uh, palicis kā vienīgais šīs svētku dienas temats. Savukārt Rietumu baznīcā, Romas baznīcā šo triju ķēniņu apmeklējums ir tad galvenais temats un kāzas kānā un kristības tad uh, Kaut arī dažos liturģiskajos tekstos pastāvēja, tad tomēr nebija tik centrāli kā, kā šie trīs ķēniņi. Bet mūsdienās mēs šos notikumus svinam pēc epifānijas, proti, svētdiena pēc epifānijas ir Kristus kristības, un evaņģēlijas par kāzām kānā ir otrā svētdiena pēc Epifānijas otrā parastā liturģiskā laika svētdiena C gadā. Tā kā šo svētdienu šogad ir C gads, tas nozīmē, ka mums būs iespēja arī šos epifānijas trīs notikumus izdzīvot pilnā veidā. Jā, atgādināšu klausītājiem, ka mēs uzsākot adventu runājām par ar priestri Kārli, uh, Eh, par eh, to, ka svētdienu lasījumi ir sadalīti tādos trīs ciklos A, B un C, un eh, šogad tad ir C cikls, kad mēs lasam mazliet atšķirīgus lasījumus no, to, no tiem, kurus lasītu A vai B gadā. Tālāk esam izgājuši īsumā cauri Ziemassvētku laikam, kurš noslēdzās ar Jēzus Kristīšanas svētkiem. Pagājušā svētdiena bija um, svētdiena, kurā lasījumi runāja par Jēzus Kristību, varējām arī paši atcerēties savu uh, Eh, kristību un eh, paraudzīties uz to, cik mums tā ir svarīga. Tagad laiks dziesmai, jo pēc tās tad mēs pieķersimies klāt tam eh, liturģiskajam laikam, kurā mēs esam iegājuši ar šo svētdienu. Un klausītāji, tev joprojām ir iespēja iesaistīties raidījumā. Tu vari rakstīt īziņas uz numuru 266 772 72 Tu vari dalīties ar savu pieredzi, kā tu esi izdzīvojis šo Ziemassvētku laiku, kā tu varbūt izdzīvoji Jēzus Kristīšanas svētku dienu, kas tev kas tevi uzrunāja, vai arī tad kāda noskaņa tev ir šobrīd baznīcā, baznīcas liturģijā, var arī dalīties ar kādiem saviem jautājumiem. Priesteris Kārlis ir īstais cilvēks, kuram uzdot jautājumus, kas ir saistīti ar to, kā mēs svinam kopā šīs kopīgos dievkalpojumus vai liturģiju, un uh, droši arī var zvanīt šodien, tad katehēzi vadam uh, no studijas Rīgā, tad var arī zvanīt uz ēteru uz numuru 67 969 131, lai runātu ar mums arī raksti ēpastu uz studija at rml.lv. studijā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,31 minūte 4. 13. janvārī ar tevi ēterā atgriežos es priesteris Pēteris Skudru un kopā ar mums arī priesteris Kārlis Miķelsons no Romas attālinātā veidā mums um, ir šodien saruna par to, kā, eh, kāds, kāda bija liturģiskā kārtība un ko mēs darījām Ziemassvētku laikā. Tagad ar Jēzus Kristīšanas svētkiem mēs esam iesākuši jaunu liturģisko laiku, kas saucās parastais liturģiskais laiks, par to tad mēs arī parunāsim šobrīd, bet uh, liels paldies Andrejam, kurš ir atsūtījis mums ēpastu un Tas, jā, tas ir Andrejs. Andrejs raksta sekojoši, tas varbūt nav tieši saistīts, priestri Kārli, ar uh, ar liturģiju, bet tomēr nu, svarīgs jautājums. Kādi ir norādījumi vai tradīcijas, kad var dāvināt Ziemassvētku dāvanas 24., 25. vai 26. Zinu, kā ASV tas ir 26. decembrī, to arī sauc par Boxing Day, bet kā ir ar mums katoņiem šeit Latvijā vai Romā vai citur pasaulē? Ah, tas bija tagad jautājums. Ja? Jā, nu, jā, tas ir Andrejs eh, jautājums. Mums. Nu, jā, liturģisku norāžu par dāvanu došanu nav, kaut arī patiesībā liturģiski uh, vismaz tematiski atbilstoši būtu dot dāvanas uh, zvaigznes dienā jeb eh, epifānijā, jo ķēniņi atnes trīs dāvanas uh, bērnam Jēzum, un tad uh, varētu teikt, ka viņi ir Eh, gluži kā aicina tad, eh, izrādīt savu eh, mīlestību un labvēlību tieši dodot viens otram kādas vēltis. Bet tās tradīcijas ir ļoti dažādas. Proti, daudzās katoliskajās valstīs ir tradīcija dot dāvanas Svētā Nikolai dienā. Tas ir 6. decembris, vai ne? Jā. Vācija, un, piemēram, Austrija. Jā, šķiet arī, arī cen, pat Beļģija. Bet uh, patiesībā par citiem datumiem es tagad uh, no galvas nezinu, bet uh, nu, teiktu, ka nav tāda viena pareizā uh, datuma vai, <laughs> vai, vai obligātā. Tas ir uh, vairāk. Uh, Eh, sekulārs eh, tradīcijas vismaz mūsdienās. Un, eh, un nav tā piesaistītas kādam, nu, kādiem liturģiskiem svētkiem. Jā, jā tad, tas varbūt nav tik daudz liturģisks jautājums, cik tradīcija jautājums pie mums Latvijā. Man liekas, ka lielākoties ģimenes to dara tomēr vigīlijas vakarā, 24. datuma vakarā vai arī Tad 25. Eh, decembrī pie bērniem nāk eh, Ziemassvētku vecītis, bet eh, viss caur kristīgajā pasaulē tās tradīcijas tik tiešām ir dažādas. Daudz vietas ir saistīts ar Svēto Nikolaju 6. decembri. Spānijā, cik man ir zināms, bērni 6. janvārī liek ehm, zem gultas salmus, lai pabarotu trīs austrumu gudro kamieļus, jo tad austrumu gudrie nesot dāvanas, Jēzum nes dāvanas visiem bērniem, kas ir labi uzvedušies, un tad tādā veidā viņi eh, sagaida tā kā Dažviet pasaulē eh, bērni saņem agrāk dāvanas, dažviet pasaulē bērni saņem vēlāk dāvanas. Mums tas ir vairāk atkal saistīts ar to, ka Jēzus Kristus pats ir kā Dieva dāvana mums, ka Dievs sevi dāvā, kā ir dažādi arī šie, eh, nu, var teikt, Mēs varam arī atrast dažādas teoloģiskas skaidrojumus šīm tradīcijām. Uh, Tad vēl ir jautājums tiem eh, klausītājiem, kas ir sekojuši mums līdzi, varbūt translācijām no Vatikāna. Priester Kārli, mēs varam redzēt, ka, piemēram, zēnu koris, kas dzied uh, misēs pāvestam, arī ir ietērpti tādās kā priesteru drēbēs, viņiem ir tā kā tādi virsvārki un, un, un sarkani un balti, vai tas nozīmē, ka arī viņi ir kaut kā veltīti dievam, vai tas ir vienkārši kora apģērbs, kur viņi ir izvēlējušies? Nu, šajā gadījumā ta, tas, kas varētu mulsināt, ir tas, ka uh, tie tērpi zem baltajām komžām, jeb zem šīs uh, uh, baltā liturģiskā apģērba, kas ir raksturīgs tiem, kas piekalpo liturģijā, ir uh, tādas pašas formas un veida kā priesteriem, tikai sarkanā, jeb violetā krāsā. Un uh, tradicionāli tas ir bijis kleriķu apģērbs, respektīvi tie, kuri uh, gatavojās uz priesterību, kaut arī jau uh, ļoti agrā vecumā. Tu pats esi bijis mazajā seminārā, šķiet, ka Latvijā uh, nav bijušas tādas tradīcijas, ka uh, skolas vecuma bērni jau tiktu ieģērti šajā kleriķa tērpā. Uh, bet eh, savukārt eh, Vatikānā un uh, eh, citvietā pasaulē uh, jau tādā agrā vecumā viņi uh, uzsākot šo gatavošanos, uh, jau, jau saņēma agrāk šo sutanu, jeb kleriķu tērpu, un, un šī tradīcija ir uh, paturēta arī Sikstā uh, kapelas korim, jo gal galā tie cauri gadsimtiem bija šie kleriķi, šie uh, jaunie uh, zēni, kuri uh, nu, gatavojās uz priesterību jau agrā, agrā vecumā. Un, tāpēc valkāja arī jau šo kleriķu tērpu. Šodien mēs varam teikt, ka tas vairāk attiecās uz tiem, kas piekalpo liturģijā, palīdz šai liturģijai notikt, tad viņi tiek nu, ietērpti tādā īpašākā tērpā. Jā, tas, tas nav tā saistīts īpaši ar, ar, ar, ar Jā, vai to, vai viņi ir izvēlēti tagad kalpošanai dievam tādā ordinētā veidā, vai nē, mums ir eh, kaut kādi notikuši uh, savienojuma eh, traucējumi ar eh, priesteri Kārli, bet eh, cerams, ka viņam izdosies atgriezties šeit pie mums ēterā. Vēl šī pati klausītāja mums uzdod jautājumu, kāds cikls ir darbdienu lasījumiem, tad jā, ir trīs cikli šiem lasījumiem, svētdienās ABC, tad eh, darbdienās ir eh, divi cikli, ir eh, pirmais vai otrais gads, un tas, kas mainās, mainās mums pirmais lasījums. Evaņģēlī paliek tie paši darba dienās, tā kā tas, tas būtu tad tā atšķirība darbdienās. Vienu gadu, pirmajā gadā mēs lasām vecās derības lasījumus, otrajā gadā mēs lasām jaunās derības lasījumus. Jā, Tagad es atskaņošu kādu dziesmu, lai varētu redzēt, kā mēs varam atkal sazināties ar priesteri Kārli, un tad turpināsim šo katehēzi. Aicinu joprojām iesaistīties klausītājus, tad varat zvanīt uz numuru 679969131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 vai arī rakstiet e-pastu studijāt rml.lv. Er Sonne, Mond, Sterne, Tag und Nacht, alle Berge hat deine Hand gemacht. Sonne, Mond, Sterne, Tag und Nacht, alle Berge hat deine Hand gemacht. Du bist Gott, bist in Ewigkeit und ein Augenblick, nur ist unsere Zeit. Du bist Gott bis in Ewigkeit und ein Augenblick, nur ist unsere Zeit. Wär meine Stimme laut wie Wassermassen, meine Arme wie der Ozean weit. Könnte ich dennoch nie in Worte fassen, wie groß du bist und deine Freundlichkeit. Ir 9,41 minūte 4. 13. janvārī, un mēs varam atgriezties atkal ēterā. Priestrim Kārlim ir atgriezies internets, un mēs varam uh, turpināt sarunāties par uh, tiem jautājumiem, kas jums ir svarīgi par liturģiju. Uh, Mēģ, visus visiem mēs nepaspēsim atbildēt, jo te pēdējā brīdī ir sa, sabiruši diezgan daudz jūsu jautājumi, tad mēs vairāk tos, kas attiecās tiešām uz liturģiju, un tad īsumā arī parunāsim par, par parasto liturģisko laiku, kas tagad būs līdz pat pelnu trešdienai. Bet jā, kāds mūsu klausītājs jautās sekojošo, um, no kā ir atkarīgs muzikālais noskaņojums mīsas laikā, vai no kultūras, nacionalitātes, priestera vai kora vai uh, kāda cita, un eh, klausītājs ar to domā, piemēram, to, ka citvieta dziedājumi tiek dziedāti jautrā veidā, arī dejojot, plaukšķinot, izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, ģitāru, bet pie mums ir tā diezgan sērīgi, un no kā tas tad ir atkarīgs arī. Jā, lielā mērā no kultūras un no mentalitātes, jo mūzika neizbēgami <laughs> ir saistīta arī ar ar uh, kultūru. Un, uh, tā kā tagad ir iespējams uh, katrai vietējai baznīcai veidot savu um, muzikālo, liturģisko šo dziesmu un, un mūzikas klāstu, tad skaidrs, ka šī mūzika, šīs dziesmas pieņem tādu seju, kāda ir raksturīga konkrētajai vietai. Un, eh, nu, visbiežāk runā uzreiz par ekstrēmiem tādiem varbūt uh, gadījumiem, kad uh, afrikāņu uh, mentalitāte ir uh, tuvas un svarīgas kustības, dēļas, plaukšķināšana, piemēram, ir uh, arī tuvo austrumu baznīcas, uh, kurās uh, ir uh, raksturīga skaļa tāda prieka gavilis, kas izklausās mums pēc klaigāšanas, <laughs> bet kas ir, kas ir nu, tradicionāls tāds izsauciens šajās tautās. Un jautājums ir, vai, vai uh, mēs varam bagātināties un aizņemties viens no otra. Un droši vien, ka zināmās robežās jā, bet uh, bet tomēr ar lielu tādu smalkjūtību, cienot to, to kopīgo sajūtu, kas valda konkrētajā vietā, un nemēģinot varbūt par varītēm ieviest kaut kādus elementus, kas, kas konkrētajai tautai ir sveši. Jā, tik tiešām jāņem vērā ir eh, katra mentalitāte, kura, protams, var mainīties laika gaitā, bet uh, mums arī nevajag mēģināt atdarināt uh, tās tautas un tās mentalitātes, kas nav raksturīgas mums, pat ja tas liekas kaut kā eksotiski un īpaši, ir uh, jābūt uh, tādiem pašiem. Vēl mums kāds uh, prasa, kas drīkst lasīt svēto rakstu lasījumu svētās mises uh, laikā un kas gatavo lasītājus, tad uh, nu, teiksim tā, Latvijā mums pamazām ieviešās šī lektoru un akolītu um, e, kalpošana, tās ir tās saucamās, nu, tādas arī, jā, speciālas svētības, kuras dot, tās nav kā ordinācija vai kā kādi mūža solījumi, bet tad tiek izvēlēti cilvēki no draudzes, kas ir, ir īpaši sagatavoti gan ar katehēzi, gan ar uh, runas mākslas nodarbībām, lai viņi varētu tad arī lasīt nu, kvalitatīvi un labi un divbīgi šos lasījumus liturģijas laikā un Tas pamazām arī ieviešās pie mums, paldies Dievam. Bet tad pievēršoties parastiem liturģikiem laikam, piedodiet visi pārējie, kas esat rakstījuši īziņas, nākamreiz varbūt <laughs> dariet to mazliet laicīgāk, lai mēs varētu nolasīt arī jūsu īziņu. Bet priesteri Kārli, ir sācies parastais liturģiskais laiks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir iestājies tas laiks, kurā mēs nevis svinam kādu atsevišķu Kristus dzīves notikumu vai aspektu, bet gan šo Kristus noslēpumu visā pilnībā. Proti, svētdienu no svētdienas, arī dienu no dienas, sekojot evaņģēliem, mēs klausamies un izdzīvojam Kristus publisko dzīvi, viņa sludināšanu, tā kā katrs uh, evaņģēlijs to uh, izklāst. Un tāpēc vārds parastais, liturģiskais laiks, šis parastais noteikti nav domāts uh, kā kvalitātes <laughs> apzīmējums, bet gan tieši varbūt atšķirības uh, apzīmējums. Latīņu valodā uh, nav šis parastums, bet gan vienkārši tempus per annum, jeb laiks gada ritējumā vai cauri gadam. Un, tāpēc, protams, katra svētdiena, kā šī liturģiskā laika tāds pieturas punkts, un tā, protams, ir arī diena, kurā mēs pieminam Kristus augšām celšanos, tāpēc šis laiks ir, kurā mums uh, augt un kurā klausīties par Kristus uh, dzīvi, klausīties viņa mācību svētdien no svētdienas un uh, arī darba dienās dienu no dienas. Un tas arī ir varbūt tāds aicinājums izdzīvot to savu ikdienas dzīvi, kur arī ir piepildīta ar Dieva klātbūtni, kaut arī varbūt nav nekādi svētki vai īpaši kādi notikumi, tomēr tajā ikdienas, nu, parastumā mēs arī varam teikt, ka tur ir eh, šī pilnībā šī Dieva klātbūtne, kura mūs nekad nepamet. Jā, bet eh, tieši tā, un no otras puses arī katra satikšanās ar Dievu, jeb eh, liturģiskā pieredze, bet arī personiskās lūkšanas pieredze. Mēs kaut arī varbūt runājam par rutīnas briesmām, bet tāda autentiska satikšanās ar Dievu nekad nav parasta. <laughs> tā vienmēr ir kā svētki, tā vienmēr ir kā dāvana. Līdz ar to neatkarīgi no tās dienas svētku tematikas, jebkura šāda pieredze ir, ir vērtīga un skaista. Ja tad Tad varbūt eh, kāda ir tā jēga šiem dažādajiem liturģiskiem laikiem? Labi, mēs tā kā svinot, teiksim, adventu, mēs gatavojamies Ziemassvētkiem. Tas mums ir tāds Ziemassvētku laiks savukārt ir atgādinājums kopā ar adventu tam, cik svarīga mums ir šī eh, Dieva nākšana pasaulē, ka ja Dievs iemiesojās, kļūst viens no mums, tad ir viss garais gavēņa laiks, 40 pāri dienas, um, plus eh, tad attiecīgi lieldienu laiks, vēl 50 dienas, raksts, kas mums norāda uz šo centrālo ticības patiesību, kas nu, runā par mūsu pestīšanu, ja, par to, ka lūk Dievs, kurš iemiesojās, viņš ne tikai kļūst par vienu no mums, bet viņš arī pilnībā sevi atdod un ziedo mūsu uh, pestīšanai, kas var īstenībā tad arī ir tie centrālie svētki, arī Ziemassvētki mūs sagatavo uh, lieldienām, tad uh, ko, ko, ko mums liek pārdomāt šis parastais liturgiskais laiks? Jā, nu, pārdomāt mums to palīdz, protams, lasījumi mm. pirmām kārtām, kurus mēs dzirdam, un baznīca ir vēlējusies ar liturisko reformu, kas notika pēc otrā Vatikāna koncila 70. gados, ir vēlējusies pēc iespējas plašāku šo lasījumu klāstu ticīgiem piedāvāt. Proti, kā zināms, ir šie trīs gadi trīs gadu cikls uh, liturģiskā gada svētdienām. Un uh, A gadā lasām no Mateja evaņģēlī, B no Marka un C gadā no Lūkas. Un, Jā, ne, tu mēs eh, vairāk svētkos lasām, ja? Jā, mēs lasām svētkos vai arī D gadā, piemēram, uh, tās uh, no 17. līdz 21. svētdienai ir svētdiena no svētdienas klausamies uh, fragmentus no Jāņa evanģēlijas sastās nodaļas par Jēzu kā dzīvības maizi. Mm -hmm. Arī, arī parastajā lituriskā laikā tātad ir Jāņa evanģēlijas, bet ne tik daudz kā sinoptiskie, jeb šie pārējie trīs evanģēliji. Un tad šīs tēmas, kuras mums tiek piedāvātas, ir patiesībā, jā, mēs virzamies atbilstoši katram evanģēlistam, katram evanģēlijam, tagad sākot no šīm pirmajām parastā liturgiskā laika svētdienām, vispirms dzirdam par kāzām kānā, jeb citos gados par Jēzu kā dieva jēru, kuru norāda Jānis Kristītājs, nozīmē Kristus publiskā kalpošana, publiskās dzīves sākums, kas labi patiesībā sasaucās ar epifāniju, labi sasaucās ar Ziemassvētku laika noslēgumu, ar Kristus kristībām, jo uh, arī tematiski turpina uh, šos notikumus. Un tad uh, nedēļa no nedēļas, tad svētdiena no svētdienas ejam cauri kādam no šiem trim evaņģēliem un, un atbilstoši dzirdam fragment no tiem. Un pirmais lasījums no vecās derības svētdienās ir tematiski piemērots tieši evaņģēliem, kamēr otrais lasījums no apustuļa Pāvila vēstulēm vai lieldienu laikā, piemēram, no uh, apstuļu darbiem, bet nu labi, lieldienu laiks ir cits liturgiskais laiks, tad uh, nav tematiski saistīts nedz ar pirmo, nedz ar uh, evaņģēlī, bet gan mm, izklāst mums šīs vēstules fragment pa fragmentam. Skaidrs, un uh, vēl tad arī tāda svarīga lieta droši vien, ka mēs liturģisko laiku skaitam nedēļās, tur pirmā, otrā, trešā nedēļa, un šī nedēļa sākas svētdienā, vai ne? Tad, Jā. Jā, un mēs arī mieram tuvu grāmatiņās, tad pie kalendāra varam redzēt, tur ir ar maziem cipariņiem ir uh, rakstīts, tad kurā nedēļā mēs šobrīd atrodamies. Tālūk, priesar Kārli, liels, liels paldies tev par šo katehēzi, par to, ka tev bija laiks būt kopā ar mums un redzot klausītāju aktivitāti un cik daudz ir dažādas īziņas mums pienākušies, tad tas nozīmē, ka tev noteikti būs vēl kaut kad jānāk šeit ēterā un būs jāatbild uz tām pārējām īziņām, kuras klausītāji ir uzdevuši. Labi, paldies. <laughs> paldies jums, klausītāji, tiešām par aktīvo līdzdalību un uh, žēl, ka nevaru visus eh, nolasīt, uh, visas īziņas. Uh, paldies par jūsu aktīvo līdzdalību. Noteikti, kad uh, Kārlis būs atkal šeit ētrā, tad uh, palieciet kopā ar mums un uh, varat jau laicīgāk rakstīt šīs īziņas, lai mēs tad tās varam arī uzdot. Līdzīgi kā Andrejs jau uh, katehēzes sākumā uzrakstīs savu jautājumu, uz kuru mēs tad arī varējām atbildēt. Noteikti, noteikti turpiniet, turpiniet šādi aktīvi iesaistīties arī visos citos raidījumos, tas ļoti palīdz arī brīvprātīgiem, kas vada raidījumus, redzēt to, ka viņu nu, gatavotais saturs ir svarīgs un nepieciešams.